Horain guntan, ba, Mikel Laboaren unibertsuan, murgildu harakitziko gaitu antzerkia eta dantza ustartu zatundu duzuen lan honekin, aipatuko gu astapen batean, Jon, ba, dagoeneko urteak dituen lana dugula honakoa, ez da? Bai, e, zen, 2000 eta amairu garren urtean, ikuskizun hau, eta bueno, ba desente emanda, da, no segun casi giraren hasieran casi baino bukaeran iristen girala oraingo honetan eta bueno, Bilboko harriagantzokiko antzokiko produzio bat izan zen, kukai eta tantakalekin batera, ordu gure ibilbidean txasi genuen, Bilboko Arriaga antzokian, Eta, bueno, gerora, ba, bueno, egin ditu manaldi batzuk, e, Euskal Herriko antoki nagusioz gain, iriguzetatik gain, ba, bueno, ba, Bruselan eman da, eh, Buenos Airesen eman da, eta, bueno, arrela oso narekin beti. Eh. Esango dugu Jon, Mikel Laboaren lana aintzat hartuz edo Mikel Laboa pertsonaien inguruan eh, lan ugari ikusi ahal izan ditugula azken urte hauetan, eh, zuk zer berezituko zeruke lan untan? Zer du berezi obra honek? Begira, lemengo eta baina aipatuko nuke e, ikuskizun daudalak dantza eta tantaka teatroaren arteko laugarren elkarlana. Eta elkarrekin egin ditugun ikustitu guztietan, ba, Mikel Laboa modu batera edo bestera beti gonda presente. Ba, nuilean esatu baterako, ba, hil baino, pixka bat ba, poema batzuk errizitatu zizkigun, bere kantuak ere moldatuta edo dantzala eraman da aurkeztu izan ditugu, Eta, bueno, ba, kasuntan, Mireia Gabilondo estena bere du baitu ikustitzen na ere, ba, bueno, oso gertukoa zuen Mikel, eta ziginanean e, ikuskizun honi buruz lantzen, ba, aspaldi genuen komunikazien komunikazioa kontzeptu bezala lantzeko gogoa. Eta hortik heldu genuen. E, ezain beste bere pertsonali buruz, gehiago zentratu bera, komunikazien komunikazio, bere, bueno, kantu, erdi performance hori, eta konzeptu horretatik. Baina oso modu librean. Zer ezagun, e, eh, Mikelek irikitako lehio txortatik guk ere behiratu eta gure bide propio egin. Izan, ala ez izan. Ez ere, onon ez ere. To be or not to be. Zuen gogoetak beraz taula gainera igoko dituzue, e, komunikazio, inkomunikazioa zarituko zareten, nahiko gai zabala hartu duzuen azta? Bai, eta nik uste gainera, aipatzen danean kontzeptu hau pertsona bakoitzak eh, eh, bere ere mure eramaten degula, eta norberak bere bere kasa jasotzen dula, ezta? Segurazki lau lagun elkartuko bagina bakoitzak e, norabide batera eramango nuke konzeptu hori. E, ikuskizunean anistasun hori ere ikusten da. Ikusten da nola komunikazien komunikazioa e, izkuntza ezberdinen eraginez gertatu daiken, bikote harremanean, isiltasunaren bidez, begianen bidez, e, bueno, batzutan e, konplizidade hori eta bestetan ba, ba ezin gertu egon hori, eta bueno, e, estena ezberdinak ditu ikuskizunak, eta ikusi leiken nola, bueno, modu ezberdinetan, ba, gauztatzen den hau. Eta nola uztartu dituzue, eh? antzerkia eta dantza? Bueno, kukai eta tantakaren arteko elkarlanean ohikoa da. E, badira ja lau ikuskizun elkarrekin egindakoak, eta, eta bezi, aziera aziratiko ohikoa izan da, guzta. Ba, antzerki mundutik eta antzat mundutik datuzen jendeak elkarlanean jardutean. Egia da, orain arte hori gertatu arren, holtzale gozen ginenak dantzariak ginala, eta kasu enten, bederaz interprete dira, eta interprete horien artean, badira dantzariak, badira aktoreak, badira musikariak. E, ikustizunaren hasieran denak interpreteak dira, oda, interprete ditugu, ez dago tatiketari, nor da antzer, <laughs> ez denatu kanpo, eta gero ikustizunan zer, ba, bueno, ba, ikusten ditugu bakoitza bere lanetan, baino goikoak ez dituzten lanetan ere bai, batzuk. Ba, esango dugu, eh? lana ikustea besterik ez dugula, eh, dakidan ez gainea, iparraldean eh, lehen aldia da, ez? Komunikazioen komunikazioa lanarekin, eh, ba, eh, egun gozaretela, Bai, bai, e, iparraldeko bisitako ikuak ditugu, e, kukai, kukai dantzan eta sarritan joaten gela, baina gira da, e, e, ikuskizun honekin e, estrenaldia da, iparraldean, ez da, ez da eman, horrein arte. Ba, zabalduko guion eta eskartuko zaitugu, egure galderei erantzun izana. Bale, oso gita, nik gauzatxo bat bakarrik bai. nahi nuke, <laughs> ez da eta da aurki Oskara izeneko gure ikusgarri berria, gure proiektu berria, oso proiektu erakargarri eta e, potentea dana guretzako, Marcos Morau eta Laberonal konpainiarekin batera, sorkuntza azten dugu, e, eta bada, Donostiako Victor Eugenia eta Baionako Estena Nazionalaren arteko koprodukzio bat, eta beraz, e, martxoaren batean, izango da e, angeluko antzuti berrian, izango da estrenaldia, eta, bueno, badakit ja komunikazioa eta zarreren salmenta eta barra zidala, beraz, hortarako ere, gombitea naiz eta demora gelditzen den. Hori da, eta tarte bat hartuko dugu, Ion, e, ba, zuen proiektu berri honaz, ontaz ere mintzatzeko, eh? Hori, bai, nire zuten egin. Ba, mi esker. Ba, izuei. Tur Alea. Ba, donibane loitzunera begira jarriko gara orain, donibane loitzuneko ikastolan, ostia luntan ere, atxaldeko bosterdietan, Japoniako rakugua deskubritzeko parada izanen baitugu. Bertako ba, itzorduaren inguruan mintzatzeko gaur bada, Iromi Josida gombidatu dugu eta telefonoaren bezaldean dugu, kaixo egunon? Kaixo egunon. Ez du Japoniarra zarazta? Bain, bain, naiz. Bai. Eta nolaz ikasi duzu euskara? Ba, ba, orain dela, ba, tan barro da, ezkera ikasten, ezke, e, eh, filologia inguretza ikasten naren nintzen, baino, ba, beste hizkuntza bat, e, oikoa ez den hizkuntza bat ikasteko gogoak izan zitzaeran, baino, e, orduan ba, berdin zitzaeran, edo zer izkuntza, oikoa ez dena. Eta orduan kasario dez, ba, irakasere batek abisatu ziren, eskera ikasteko talde bat osatu nahi zuela. Eta orduan, beno, ba, or, e, izena eman duen, eta du, ni eta e, beste lau mutil e, apuntatu ginen, eta irakasera oso oso onazan, eta gure artean ere dara daramaten ginen, eta horrela ba jarraitu nuen. Nungo azara zehazki? Ni, ba. Tokion bizi naiz, baino e, berez e, Japoniako iparraldeko provintzi batekoa naiz. Eta e, orain azpeitian bizi zara hori da? Ez ez bizi ez, e, ni beti Tokion bizi naiz. Baina txarretek etortzen ez ezkal erga, eta etortzen ezen bakoitzean, ba, azpeitian egoten naiz. Azpeitiara etortzen zara beraz eta orain Azpeitian zaudela aprobetxatuta e, Donibane Loitzunerako txango bat egingo duzu eta e, zerbait berezia deskubrituko araziko diguzu Japoniako rakugo hain zuzen e, konta eguzu zer den zehazki? Bai, rakugoa da Japoniako ahozko tradizional genero bat eta orain dela gara, gara urten dozortu mentza ba, jende sumearen martian, Eta hori da, ba, bueno, ipuin kontak bezalakoa, baino, kontarari bakar batek e, kontatzen duen bueno, historio bat ez da. Eta hori duen, e, guztiak egin behar ditu. Eta beti, beti, beti eserita kontatzen du, eh, ez da jaikitzen. Eta Japoniako jantzi tradizionalez jantzita kontatzen du. Hori da, ez handiena. Eta berez, e, eh, elduei zuzendutakoa da, eta helburua da ba infinia ba parre parre fiskat egitea eh horrela sekoa da errakoa bueno laburu birututa mediko munduko ere esaten diogu euskarari tensiki eh, eta zuek eta etzara bakarrik izango, errakua eskaintzen, e, lagunez inguratu baitzara, e, konta nolako esperientzia bizi duzun, eta norekin egongo zaren? Nera asmoa zen, azieran, e, Rakugua eskeratu eta liburu batean ba publikatzea. Baino, errakua nora berez hauzko tradizionara den, e, riburutan mirakorita ez digu gurazian direk egiten, Orduan, ba, pentsatu nion, ba, rakogoa kontatu behar da, do, antzestu behar da. Baina, nik ez dut <laughs> horrela ipuina kontatzeko da antzestuko doainik. Orduan, eh eta pentsatu jarri nintzen, eta gurrat zitzaena, bueno, azpeitin badago ba, e, asen izeneko lagun bat, antzerki munduan eh ibilitakoa. Eta orduan, e, asenei, ba, komentatu nion, aber animatzen da, rakogoa kontatzen. Eta berak, papaietz, ba, baiet, izan zian, eta horrela hasien ba biok e, eh, irutzen orain dela eh, hiru e, Ordu minez esate baterako itzu, eta ekoizlea eta hasen da e, rakugolaria edo kontararia. Eta orain dira horretu terri edo beste binezka atontatu ziren kontarari bezala. Bai. Gordun, doni asen euskara da kontararia, eta arrantzazu maiz eh, beste kontraria, beste kontraria, eta ni, irrogoaz. E, ikastoran izanik, familia osoari begirako itzordua izango da, naiz da zuk diozun, e, helduei begirako ba, kontaketa bat izaten den? E, esan nahi dut, e, berez, helduei zuzendutako da baino, ba, umeek edo gazutxek ere ubertu ubertu dute, bai. Ordu, ostera egongo dira, ba, gurasoak eta umeak ere bai. Osongi, Iruma, ba, guztionekin geratzen gara, gomita zabalduko dugu, eta ean zurekin egoteko aukera dugu. Bai, bai, Bagumita, beraz, eh, zabaltzen dugu, doni ban ikastolan itzordu berezia izango baitugu eustila lontan, atxaldeko bosterdietan eta ikusi duzu, Japoniako rakugoa Euskaraz deskubritzeko aukera izango dugu beraz, eta sartzea urririk doainik da. Doni baniko ikastolako Euskaraz bizitaldeak du, onako itzordua antolatu. Kultur alea. Ba, musikarantzko bide hartuko dugu orain, eta orain dela lau urte gutxi gura bera, plazaratu zen, diska, bate, diska bateko kantu bat entzungo dugu orain. Eh, Japonian geratu bagara azken minutu hauetan, txinarako bide hartuko dugu, eta txinako musikari eta euskal musikari baten arteko, ba, elkarlanaren ondorioz aterazen diska beraz hartuko dugu aintzat oraingo hontan. The Tree izenarekin aterazen lana orain dela urtezun baitzu gaztelupeko hotxak zigiloarekin eta txinan plazaratu ondotik beraz Europarako bidea ere hartu dute. Esan behar, ba, talde kantaria suiun dugula, eta Beñat Fuentes eh, Euskal Artistak beraz, bakitarra, basua edo mandolina jotzeaz gain musika eta hitzak ere sortu ditu. Kantuak, Ingelesez kantatzen ditu bikoteak baina diskoan ere bada euskaraz kantaturiko kanturen bat edo txinerazko esaldiak ere entzun daitezke diska untan. Entzuko dugu untako kantu bat eta ean eh, gustuko duzuen. She says she says she says should oh, go I don't like any show she says she says she says looking like before. Party, party, party. Like while there was no shadow. He says, he says, he says. I will hang up that phone. Worry, worry, worry. I wanna be alone. ontararte, iritsi gara gaurkoan entzule. Nire aldetik, besterik gaurkoan, kasenarat, taldeko kantu batekin ba, geratuko gara, e, kantariaten kantaria eneritz dueso izango baitugu, aste buruntan gonbidatu.